Assalamu e, alaikum, mi odgovaramo alaikum salam, rahmetullahi wa Molim šeha da da odgovor. Zašto će čovjek na sudnjem danu biti prvo pitan za namaz? Vjerovatno što je Allah Jelšanu tako to odredio ili imal neki dalil? Hikmet, ono što kaže, ali se to se nam, znači, e, e, da će čovjek prvo za svoje djela biti pitan za namaz, Allahu alem, ennehu, jer je to nit, što, koja vezuje roba sa gospodarom subhanahu wa ta'ala i da najveća radost iskrana roba jeste u namazu tako da namaz je taj spoj koji preko kog se prolamaju sva druga djela i ako čovjek ima zdrav odnos prema stvoritelju subhanahu wa ta'ala i kod koga je ibadet putem namaza onako kako zaslužuje da bude, znači da rob bude istinski predan stvoritelju subhanahu wa ta'ala na takav način, znači čovjekova druga djela će lakše biti obračunata. Kada vidi svoje stanje u namazu, vidjet će tako i svoja druga djela lakšim. A ako čovjekov namaz znači nije na stepenu, onda će sva druga djela biti znači ovisna o tom